vispirms sveiciens jums no, es tā teikšu, no Dieva mājas draudžu vecākā mācītāja Agra Gimko. Sirsnīgs sveiciens jums un labu novēlējumi, lai, lai jūs esat svētīti un īpaši šajā draudzes piecu gadu jubilejā. Uh, paldies, slavu viņam! tā kā brālis sacīja, ka neviens man nepazīst, bet, nu, kas zina, kā, Latvija nemaz nav tik liela. Vispār Latvija ir mini, pasauli ir mazi, maza kļūsi. Uh, Agris man lūdzu pastāstīt kaut ko par sevi vai iepazīstināt, un tad es domāju, domāju, kas jums interesētu? Kā cilvēks, nu, kā cilvēks es esmu, neesmu, man vairs nav 20 gadu, Un kā cilvēks es esmu tāds, kā savā laikā eh, Baptistu draudzē bija tāds mācītājs avotiņš. Esat kāds dzirdējis? Esat kāds no Baptistu draudzes kādreiz? Vai bija? Varbūt rādi tur ir? Ir, jā. Eh, tā, manai, manai eh, kundzei Rutai, viņai bija viena no labākām draudzenēm Velta. Nu, viņa viena no vecmāmiņām tagad droši vien Baptistu draudzē tur vai kā. Un tātad šis baptistu mācītājs avotiņš, viņš sacīja tādu salīdzinājumu. Viņš teica par sevi, un tagad ir pienācis laiks man teikt par sevi. Viņš teica, kāds ir vecs sludinātājs, Dievu vārdu sludināt, un kāds ir jauns sludinātājs. Viņš saka tā. Viņi abi divi tā kā pankūka. Tas sludinātājs, kas vairs nav jauns, <laughs> es negribu teikt, ka vecs, jo es jau iekšā nejūtos, ka tas, kas vairs nav jauns, viņš ir tā kā izcepta pankūka. Met pret kuru sienu gribi, neturās. Jaunas sludinātājs ir kā pilnīgi neizcepta pankūka. Met vienalga, kur grib pielīp. Tā. Tā kā par mani diez vai jums, kas interesētu Bet eh, es kaut ko gribētu teikt kad, par to kungu. Es esmu dzimis eh, ticīgu vecāku ģimenē, tā laikam labāk, labāk stāvēt tā, ja? Labi, mēģināšu lēnku izmest. <clears throat> Eh, mani, mani vecāki, viņi, viņi kungu Jēzu piedzīvoja Latvijas brīvvalsts laikā, pirmā atmodas laikā un kopš tā laika viņi ir bijuši jau no savas jaunības aktīvi vasarasvētku draudža locekļi. Un, eh, bet tā kā eh, brīvās Latvijas laikā tiem cilvēkiem, kas mēlēs runāja un kas nepie, neskaitījās pie kādām parastām protestantu vai katoļu baznīcām, eh, viņiem nebija tik liela brīvība, kā šodien tā ir mums, mūsu laikā un līdz ko viņi kaut kur parādījās, tā viņiem aizliedza pulcēties. Un tā bija arī pēdējā brīvi, brīvās valsts prezidenta Ulmaņa laikā. Un tad, kad mainījās varas, politiskās varas, notika tā, ka padomi laikā atkal visi šie ļaudis, kas runāja mēlēs, ne tikai likti, tika daži likti arī eh, apcietinājumā vai psih psihiatriskā slimnīcā, bet viņi tika spiesti ar varu, lai viņi apvienojās ar vairākiem citiem kopā. Tā skaitā arī ar baptistiem un vēl kādiem citiem, citādām ticības šķirām, kas bija, nebija tik daudz, lai nu, valsts varas doma bija, lai varētu kontrolēt, lai zinātu, kas tur notiek. Viena daļa bija no šiem ļaudīm, kas to darīja, arī tā skaitā mani vecāki, bērnu dēļ. Jo tomēr, kad var, ir iespēja uh, kādā stabilā vietā nākt un pulcēties un bērnus vest līdz, tad tā ir Dieva svētība. Ja e, tāda iespēja nav, tad tas ir e, nu, savu veidu trūkums bērnu kristīgā audzināšanā arī. Viņi iegāja, viņi tur un arī tur palika. Tā, bet kāpēc es jums to saku? <laughs> Redziet, man, jums šeit tad man kaut kas jāatgādina, gan to, cik pulkstenis ir, gan arī varbūt kaut ko citu. Jā, starp citu, jums man ziniet, kas jāatgādina, uzreiz to pateikšu. Man ir tādas spējas tagad, manos gados, kad man vajag, es spēju aizmirst. Un ja jūs kāds man sakat savu vārdu, tad man vajag vismaz desmit reizes dzirdēt un desmit reizes atkārtot, lai es atminētos. Tā kā, ja es tevi nosaukšu pa Pēteri, kas man tikko teica, ka viņš ir Andris, tad neņemiet ļoti lūdzu ļaunā. Par sevi vēl iepazīstināt var tā, ka man ļoti patīk jokot. Jo uzskatu, ka dzīve ir diezgan pelēcīga, nemaz nav tik viegla, un ja es pa sevi nepajokošu, tad tā būs vēl, vēl smagāka. Uh, nu, un tā, tā eh, Dievs vadīja kalpot, arī vēlāk kalpot Baptistu draudzē uh, līdz, līdz šiem te atmodas laikiem. Un, uh, un jau mazliet vairāk kā 20 gadu uh, kad, kad Dievs savu garu izlēja, sāka īpaši darboties Dieva gars te Latvijā, tad arī mūs, mums tā maigi izsakoties pateica, jūs vairs nesat mūsu tādi, tādi un tādi cilvēki, bet jūs vairs neesat. Un tad mēs sākām pulcēties atsevišķi. Un kaut kur eh, apmēram 20, jā, 20 gadus atpakaļ uh, Dievs uzrunāja mūs un par to, ka draudze, ka Diev, Diev, Dievs grib, lai draudze būtu Platonas pagastā, Platonas ciemā, un tas ir, tas ir no Jelgavas, ja, ja jūs Latvijas geogrāfijā orientēties, tas ir no Jelgavas pusceļā uz Eleju, virzienā uz, eh, uz Lietuvu. Paldies! O, ļoti labi, nu jau varēs pie kā turēties, <laughs> spieķi nevajadzētu. Eh, un eh, tur mēs esam un caur Dievu žēlastību jau mēs pulcējamies jau kopš tā laika, kopš 92. gada. Un, ja jums kādam interesē, tad lūdzu, varat palaist apkārt, paskatīties. Šis ir mūsu, mūsu vieta, kur pulcējamies. Mēs, draudzes sākumā mēs bijām divas ģimenes, un, un vecāki cilvēki un bērni. Un sākot pulcēties, mēs tie no abām ģimenēm, ģimenēm šie vīri, mēs bijām tādi praktiski un saimnieciski cilvēki, un mēs spriedām, kad uh, agri vai vēl mums vajadzētu kādu vietu, kur pulcēties. Un mēs tad sākām, mums bija savas ieceres, savi plāni, savu vīziju, kad, principā tāda, kad to vajag. Un tad mēs sākam arī mazu ziedojumus vākt bez tās desmitā tiesas un, un pienāca 97. gads, 1997. gads, kad Eh, Dievs mūs sveitīja, ka mēs saņēmām tā, no tā kunga dāvanu šo te namu, kur jūs redzat. Tas ir tipveida bērndārs, un kā kopš eh, viņš kalpo draudzes vajadzībām un ir draudzes īpašums, mēs viņu ar vienu esam pārveidojuši tā, lai viņš kalpotu draudzes vajadzībām un kalpošanas vajadzībām. Un viena no jaukākām telpām tajā, tajā namā ir sveidienas skola. Un, un tad es vēl, vēl kaut ko teikšu par bērniem, kā Dievs mūs ir vadījis un sveitījis iepazīstinot ar sevi, teikšu tā, Dievs man kādu dāvanu ir devis, un es, es, nesaku, es saku to droši, tāpēc, ka viņš to ir devis, un tas, nav, tas neesmu es, kad, un, lūk, tas man ir, vai to es varu, vai kā. Eh, es varu atrast vie, samērā vieglu varodu ar bērniem. Un, eh, un Dievs mūs ir svētījis, ka mums nāk, mēs paši nākam un bērni nāk, un kad mēs tā jau vismaz gadu vai skaitam, cik mēs nākam svētdienas rītos, tad mēs redzam, ka Parasti ir tā, cik bērnu, tik pieaugušo. Bet kas ir īpaši ar bērniem? Īpaši ar bērniem ir tas, ka 90% no viņiem nāk no nenoticīgām ģimenēm. Viņi nāk no, no ārpuses, no pasaules, no grūtām ģimenēm, eh, kur ir tikai viens, piemēram, viens no vecākiem, vai ja kaut tur ir kāda smaga atkarība problēma vai kaut kas tam līdzīgs. Un mēs, ar to Dievs mums ir svētījis. Un kā tas notikās? Notikās tā, ka apmēram 3,5, 4 gadus atpakaļ eh, Dievs runāja uz mums par to, ka būs grūti laiki, ka būs grūti cilvēkiem. Un mēs tad spriedām tā, tātad, ja tā būs, Mēs varam kaut kādā veidā tagad jau gatavoties, lai mēs kā Kristus miesas daļa, mēs būtu gatavi, teiksim, tai izaicinājumā, kas būs, kas nāks par Latviju, ka mēs varētu kaut ko darīt. Mēs būtu kā draudzi, bet pat, patiesībā kā sals, kā maize, kā, kā dzīvais ūdens. Un apmēram pēc pusgada bija tā, kad mēs eh, bijām saziedojuši kaut kur pāri par 200 latu, tas ir papildus tam mūsu ziedojumiem, un domājam, nu, bet kā mēs varēsim lietot šo naudiņu, kas ir šim mērķim, kā Dievs uz mums runāja. Un tad mēs domājam, tagad, nu labi, iesim pie sociālā darbinieka un jautāsim, Vai ir kādi bērni vai ģimenes vai kas, kur palīdzēt vajag un kā? Mēs nezinājām, ko darīt. Dievu pielūguši, ejam pie šiem cilvēkiem. Nu, mums stāstīja šo un to un visu ko sociālai darbinieks. Tad ejam pie pagasta priekšnieka, eh, jeb kā viņu tagad sauc, eh, eh, novada, nē, pagastā, pārvaldnieki, pagasta pārvaldnieki, tāds pagažēļska kungs, un viņš mums saka tā, klausieties, neiet viss pie sociālā darbinieka, bet ejiet tieši uz skolu. Tur jums pateikts vispilnīgāko informāciju. Un tad, kad mums to informāciju pateica, tad mēs zinājām, mēs jau zinājām, cik ir bērni no ģimenēm, kuriem eh, nav naudiņas brīvpusdienām. Un tad mēs no šīs maudiņas sākām maksāt viņiem. Tas nebija daudz, bet tas bija kaut kas. Un ziniet, kas drīz notikās? Drīz notikās tā, ka ši, es nezinu, vai ši, arī šie un citi bērni sāk nākt uz dievkalpojumu. Vecāki nē, bet šie bērni. Sapostāt no, no rīta ceļās un nāk uz dievkalpojumu. Un uz šobrīd ir tā, ka mēs jau esam savā ziņā tik gudri, teiksim, izaicinājumi mūs ir mācījuši, ka mēs, ka mēs eh, bērniem dievkalp, arī tāpat kā pie jums, viņi visu šo laiku ir dievkalpojumā un mēs viņus izaicinām, lai piedalītos Dievu pielūkšanā, slavēšanā. Un mēs esam sagādājuši tādus mazus šeikerīšus. Zinat, ir tādas, tādas tā kā oliņas vien, vien tādi ir, ja? Un mēs dodam viņiem, un tad viņi ar, mēģina to ritmu turēt un tā. Un, nu, da, dažādi, mēģinam kaut ko darīt. Un, eh, nu tā, tas ir par to. Nu, kas jums vēl interesētu, es nezinu. Tā. Uh, varbūt Varbūt es jums teikšu to, kas ir manā sirdī jums līdzdalīt. Līdzdalīt, un tas būtu no Dieva vārda. Šo te principu es tā domāju, ka jūs esat dzirdējuši un zinat. Un princips ir tāds, eh, es pēc brīža arī lasīšu. Kādā vietā ir teikts tā, dzenieties pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad pārējās lietas jums tiks piemestas. Un tagad uzšķirsim kur tas ir rakstīts. Es par to eh, atkal lasīju te kādas dienas iepriekš. Paldies! Tā, es eh, mēģināju iedziļināties šajos vārdos, ņemot šai reizē divus eh, jaunās derības tulkojumus. Viens ir, varbūt jūs zināt, šis ir Krievu valodā, jums ir kādam? Nav, ja? Uh, Uh, to ir iztulkojis kāds ebrejs, kurš zina senās valodas. Un uh, otrs, šis te tulkojums ir, varētu teikt, varētu teikt savā ziņā tradicionālais. Šī ir mana darba bībele, bišķi aplīsus, bet tāda. Ja? Un tā. Un interesanti, kā, kā, kad un kā Jēzus šos vārdus izsaka. Un te mēs lasām Sāksim ar 28. ar 29. pantu Lūkas evaņģēlija 12. nodaļā. Tā es mazliet paregulēšu. Tātad Lūkas evaņģēlijas 12. nodaļa no 29. panta. Tur mēs lasām tā – Tāpēc neraizējieties ar jūs par to, ko ēdīsit un ko dzersit un neuztraucieties. Jo visu to meklē pasaules tautas. Jūsu tēvs jau zina, ka jums viss tas vajadzīgs. Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Līdz šai vietai. Tas ir citāts no svētiem rakstiem. Izlasot šos rakstus, manas domas kavējās pie mūsu ikdienas dzīves situācijas. Mūsu ikdienas dzīves situācija, es domāju, ka ir līdzīga arī pie jums šeit kuldīgā un apkārtnē. Droši vien jau neesat visi no pilsētas centra, vecpilsētas. Taču esat kaut kur varbūt, varbūt desmit kādu kilometru ārpusē vai varbūt pat vairāk. Mūsu dzīve ļoti lielā mērā ir aizņemta ar to, ko ēdīsim, ko dzersim, jeb patiesībā mēs kā cilvēki esam izaicināti eh, pievērsties vienam tādam dievam. Eh, kādā vietā kungs Jēzus min vārdu mamon. Redziet. Un mēs, eh, būdami šeit virs zemes, dzīvodami savā miesā un savā valstī un savos apstākļos, mums ir ļoti no svara, lai mums būtu pietiekoša iztika, un kā Dieva vārds saka, un pāri paliktu labiem darbiem. To ir Dievs solījis. Bet ņemiet vērā, eh, neaizmirsiet šo rakstvietu, ko tikko lasījām. Dzenieties vispirms un nezūdieties par to. Kādā veidā šis mamons vai šis Dievs izpaužās, kas nav Dievs? Izpaužās tādā veidā, ka mēs dzenamies pēc naudas, lai mēs naudu iegūtu. Bet jūs zināt, ka nauda mums nemaz nav vajadzīga. Naudu mēs nevaram ēst. Senos, senos laikos zelta rubli varēja pārbaudīt ar zobiem, bet nevarēja viņu ēst. Ja bija īsti zelts, tad tur palika kādi nospiedumi no, no, mūsu, no cilvēka zobiem. Patiesībā nauda ir tikai maiņas līdzeklis, ar ko mēs varam mainīt un iegūt sev nepieciešamo. Eh, tai pašā laikā tas nav pats par sevi grēks, ja mums ir, mēs apzināmies vajadzību pēc šīs naudiņas. Bet ievērojiet, mūsdienu pasaule šajos pēdējos gados, arī šai saucamā krīzes laikā, mūs izaicina, ka mēs zūdamies, ka mēs nopūlamies un, un ziniet, eh, cilvēki, kas vēl nav pievērsušies kungam Jēzum, eh, tam dēļ var zakt laupīt un kaut ko sliktu darīt. Un, starp citu, kopš padomu laika tā nav liela problēma, jo tai laikā viss bija mūsu, mēs arī varējām, varējām it kā ņemt. Un tas ir tā tik dziļi iekšā cilvēkos, kad arī šodien privāti īpašums, starp citu, arī no likuma puses pie mums, mūsu valstī, nav svētums. Ja, ja, ja jums iznāk kaut ko darīšanas ar šīm lietām, tad jūs redzat, ka nu, tāds sašutums ir. Kā tā? Tas ir mans īpašums. Un, un tad beigu beigās, labi, varbūt tāds salīdzinājums. Ir kāda valsts, nesaukšu vārdā, un tur ir tā, ja tev ienāk tavā īpašumā, nedod Dievs vēl kaut ko dara, tu jau vari šau, ar savu bisi šaut gaisā ienāk kāds meža zvērs, kas tev posta tavus laukus, tu drīkst ar savu ierauc viņu nogalināt, jo viņš posta. Viņš, viņš apēd patiesībā tavu bagātību, tavus iztikas līdzekļus. Ja? Mūsu valstī tā, <laughs> ja jūs presē šo to palasāt un uzzināt, redzat, ka eh, tas cilvēks, kas ielaužās svešā īpašumā, un īpašums kaut kā, īpašnieks mēģina kaut kā to pasargāt, tad iznāk tā, ka šis īpašnieks tiek sūdzēts tiesā par to, ka viņš ir vērsies pats pret šo ļaundari. Ja? Tā kā ir, ir daudz lietas iespējams, ko mēs vēl mācamies un mācīsimies, bet ne par to iet runa. Lūk, eh, ir izaicinājumi cilvēkiem, un mūs ar tevi kā kristīgiem cilvēkiem arī ir izaicinājums. Kas mūs izaicina? Mūsu miesa, mūsu vēders, mūsu vajadzības. Un tās, un tās vajadzības visas ir pamatotas. Mēs, mēs jau neprasam uzreiz no Dieva, ka mums vajag, lai katru dienu būtu, teiksim, torte ja? vai, vai kas. Mums vajag mums nepieciešamais ir vajadzīgs. Bet kur ir tā robeža? Ka mēs var, tā, varam tikt, tā nav arī, jūs arī droši vien to zinat, var tu tā aizrauties, sevišķi, nu, ja tev darbs ir, tad varbūt divās vietās, un tad tu esi tā aizņemts, ka tev vairs nekam citam nav laika. Un jautājums ir, vai tev laika ir draudzēji? Tas ir viena lieta, tikai draudzēji. Vai tev laika ir savai bībelē? Vai tev laika ir lūkšanai? Vai tev laika ir pārdomāt? lai ņemtu to vērā. Un grūtāk ir tiem cilvēkiem, es nezinu, vai jūs tādi esat, kas esat uzsākuši savu uzņēmumu. Tur tik viegli ir tā iegrimt, ka tu, ka tu dienu un nakti, tev tikai šīs domas ir, kas tev pārņem. Nu kā, bet savādāk jau nevar. Nu, mēs to saprotam. Bet, ziniet, šie izaicinājumi mums ir visapkārt. Un bez izņēmuma visiem. Nu tā, es esmu pensionārs. Ir vēl kāds pensionārs? Ai. Cik jauki, ka visi jauni tādi. Tas ir labi. Apsveic jūs, mēs draudzēsimies. <laughs> es par pensionāriem saku tā. Eh, tad, kad saņemam pensiju, mums ir svētki un mēs dzīvojam pusmēnesi. Atlikušo pusmēnesi līdz pensijai mēs gaidam, kad būs nākošā pensija. Nu, tas tā, jokojot, bet, bet, bet saprotu, starp citu, pensionāri ir nodrošināti. Viņi katru mēnesi bez izņēmuma saņem, viņiem pienāk vai bankas kontā, vai pasniegs pienes klāt un iedod rokās. Tā kā salīdzinot ar tiem, kuri ir pirms pensiju vecumā un kuriem grūtības ir atrast darbu, un arī jauniem cilvēkiem, kuri grūtības ir atrast darbu, eh, tādā ziņā mēs esam savā ziņā privilēģētā stāvoklī. Tātad kāds labums no mums ir? Mums <laughs> pašiem, nu, bet starp citu, mums ir ģimenes, mums, eh, teiksim, mūsu pusē. Ja nebūtu šai ģimenei pensionāra, tad vispār nebūtu finansu līdzekļi. Tā kā, tā. Bet nu, es nesaku tā, tā jābūt, viss ir kārtībā. Kur ir risinājums mums? Kur ir mums risinājums? Ko darīt? Kā darīt? Kā varētu piepildīties tas, ko Dievs ir solījis, lai mums ir pietiekoši iztikai un pāri paliek labiem darbiem? Pirmais jautājums būtu, ko es gribētu pacelt, ir, ja mēs esam Dieva bērni, tad lūdzu ieskaties savā sirdī, mēģini mazliet pārbaudīt. Nekautrējies iedziļināties sevī un tai mācībā, jo to darīdams tu klāpsi sevi un tos, kas klausās tevi. Pāvils Timotejam saka, nekautrējies iedziļināties sevī un paskaties atpakaļ. Kāds, kāda bija tava dzīve, kā tu dzīvoji, tad mēģina saskatīt, kur bija tad, tas brīdis, kad tu savus grēkus sūdzēji un sevi atdevi tam kungam, aicināja viņu savā sirdī un savā dzīvē. Nekautrējies par to padomāt. Jo mēs jau visu to atminamies. Tikai eh, mēs esam tādi cilvēki un tādā laikā dzīvojam, kad mēs, mēs tā ātri varam dažām lietām paskriet garām. Nemaz nepamanījuši. Un, ziniet, ir kādi cilvēki, par kuriem rakstīts ir, ko kungs Jēzus saka, Mateja evaņģēlī 25. nodaļā, ir kādi cilvēki, kuri kaut kādā veidā ieslīd, ieslīd draudzē, un tad, kad nāk, nāk tas laiks, kad tas kungs nāk un skatās, eh, un pārbauda un skatās, kas te ir atnākuši, kādi viņi ir un kur viņi ir, un, oh, labi, turās. Un tad, viņš, un tad viņš saka, par kādiem viņš te, es jūs nepazīstu. Mīļie, ir ļoti no svara, lai mēs zinām, kam mēs piedaram, kam mēs kalpojam. Ir ļoti no svara, lai mēs pazīstam savu kungu. Un eh, kā šorīt braucot mašīnā uz šejienu pie jums, es klausījos kristīgā rādījā, kā, kā es sapratu no Nāriņciema, laikam tur, tur es saprotu, tur kā, laukos kāda baptistu draudz ir, un tur šī te diev, dievkalpojuma ieraksts notikās. Un tad, un tad tur eh, ar vienu, ar vienu atskatēja tas jautājums, nu, par šo te piedarību kungam Jēzumu Tas tika atgādināts. Starp citu, tur bija ieraksts, ka viņi arī svinēja gadu svētkus. Bet es tikai nezinu, cik, nu, droši vien daudz vairāk mm, kā mums šeit. Tātad, ir no, tas no svara. Vai jūs atminaties, kādi bija Jēzus pirmie sludināšanas vārdi? Vai atminieties arī Jāni Kristītāju, kādi bija viņa pirmie sludināšanas vārdi? Ko viņš teica? Viņš sacīja tādas divas patiesības kas ir mūsu pamatā, kam ir jābūt mūsu pamatā. Un tās ir atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju, jo debes valstība tūp pienākus klāt ir. Tātad atgriezties no grēkiem. Un tad, kad mēs lasām arī šo te to ebreju iztulkoto un lasām vēl, cap citu, visu bībeli, mēs atrodam, ka tur pamatā bija runa nevis, to, nevis par to, ka mēs nu sākam uzskaitīt – visus savas domas un, un nes kādus ļaunus darbus. Kas mūs, pie, piemēram, mēs ļoti uzreiz sakam, ja es sveidienā strādāju, tas lielākais grēks. Ja. Un, un jebakal, es neievēroju tādu un tādu tradīciju. Piemēram, ieiet dievnamā un tad es, es trokšņaini uzvedos, vai es nezinu, neesmu klusu, vai sē, nekustīgi sēžu, vai kā. Mums ir visādi priekšstati par to, kas ir grēks. Bet grēks ir grēks. Tas Dievs, kuram jūs kalpojāt savā tautā, kādam jūs kalpojat, tas nav Dievs. Nožēlojiet to, atstājiet šo savu Dievu, jo ir tikai viens Dievs. Ir Dievs kungs visvaldītājs, ir tikai viens Dievs. Un lūk, te tā doma atgriezties no kā? Pamatā no savas tautas dieviem un ticēt uz vienīgo Dievu. Jo Jēzus saka, pestīšana nāk no jūdiem – Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai, lai tavu ticību uz viņu iegūtu mūžīgo dzīvību. Bet eh, šī te ticība uz Jēzu un šī piedarība viņam tā nevar notikt, ja mēs to savu iepriekšējo saturu neizmēžam laukā. Nevar notikt. Ehm, un nevelti, nevelti teiksim, tie ir divi principi vai mācības pamatā, kas mums ir kristīgā draudzē. Tie ir, tie ir, tātad viens no tiem ir ūdens kristība. Ja? Kad mēs esam pieņēmuši kungu Jēzu, savus grēkus viņam atdevuši, savu sirds meklējuši ķīstīt, un mēs slēdzam derību ar viņu tad tā derība ir ar to jauno cilvēku, kas mūsos ir, no, kas ir piedzimis. Tā nav, nav tikai ar to, kad es saku jā. Ja? Bet mūsos ir jauns cilvēks, ja? jauns radījums, garīga būtne mēs esam. Un lūk, šis jaundzimais, tas slēd derību ar to kungu. Un tad notiek tā, tie cilvēki, kas mēs savā laikā nācām, lai mūs kristī ūdenī, lai pagremdē, ja? tad mēs gājām pie cilvēka nu, kurā draudzē mēs bijām, kādi kontakti mums bija, ko mēs dzirdējām, tur mēs nācām un mēs tikām kristīti. Bet uh, tad kungs Jēzus sacīja saviem mācekļiem, viņš teica, viņš pavēlēja, neaiziet no Jeruzālemes, palieciet tur. Un to, un to viņš pavēlēja, līdz kamēr tiksiet apģērbti ar spēku no augšienes. Un viņš tur runāja par svētā gara kristību, ko Jānis Kristītājs bija teicis, piemēram, Mateja 3. nodaļā, un arī apustuļu darbu 1. nodaļā, ko viņš saka, kad mācekļi atkal nesaprata un nesaprata to. Sap citu, šodien arī ticīgie nesaprot un nesaprot. Un kaut kā paiet garām un saka, man jau ir. Bez tā, lai paliktu, lai meklētu, ne tikai lai meklētu, piemēram, par Dievu, ja? mēs viņu ne tikai meklējam, bet mums vajag viņu sastapt. Mums vajag viņu sastapt arī savā vajadzībā. Eh, starp citu, mēs jau tādu, nu, es jau ticu, mēs, es teikšu, tā mēs domājam, es jau ticu, es jau pazīstu, es jau zinu, tad mēs uzskaitām gadus, ja? tad mēs uzskaitām, cik mēs nākam, un kā mēs darbojamies, un kā mēs ziedojam, un daudz ko, daudz ko tādu. Bet, bet ziniet, eh, mums vajag viņu ne tikai meklēt, bet sastapt savā vajadzībā, savā, savos jautājumos, arī šajos naudas jautājumos. Mums vajag viņu sastapt, meklēt viņu un sastapt savos darba meklējuma jautājumos, savos dzīves vietas jautājumos. Mēs varam viņu meklēt un sastapt. Nepietiek ar to, ka tu no rīta pasaki, jā, kungs, palīdz man to un to un viss kārtībā, sveiki. Meklē viņu. Un kad tu viņu meklē, tad kaut kur ir vajadzīgs laiks, kad tu gaidi uz viņu. Par tiem cilvēkiem, kas tur aizgāja tuksnesī bojā, kad ebreji iz, Dievs izved viņus no Eģiptes zemes – Ir, man, manuprāt, 119. spalmā, kur tur tie, kaut kur tie vārdi, tur viņi ļoti daudz ir, pārpa simts. Un tur ir tādi vārdi rakstīti. Viņi neusticējās tam kungam un nenogaidīja, ko viņš bija lēmis. Mīļie, Dievs ar mums darbojās ļoti pamatīgi, bet nesteigā. Mēs gribam steigt, mēs gribam šodien un tagad. Skatieties, kā bērni, ja? ja mēs ar viņiem ieejam kādā veikalā vai kur, vai eh, ko ierauga, to grib. Un mēs vecāki viņiem savā laikā mācījām, ja, kad dzīvē tā nenotiek. Un mēs mācījām pamazām, pamazām, un viņi jau sāk saprast, kad viss nav, viss, ko grib, ko redz, tas notiek. Jūs zināt, arī to, tas tā kā tāds joks ir stāstīts par, par kādu no latviešiem mērnieku laikos – Tur bija kāds trūcīgs cilvēks, kurš bija kādā mājā iegājis, bet ļoti ticīgs. Un viņš ieiet tajā mājā, viņš nometās uz ceļiem, viņš sāk skaitīt lūkšanu. Viņš skaita to lūkšanu, skaita, un viņam acis vaļā. Nē, tas pats par sevi nav grēks, vai nepareizi, kad lūkšanas laikā ir acis vaļā. Ne, tad, nekur tā nav rakstīts, ja, ka tas būtu grēks. Un tagad šis cilvēks sāk skaitīt lūkšanu. Visu ko, par visu ko, par, un tad viņš ierauga, ka tu desas luņķis karājās, tur izžāvēs, tur un tas, un, un, un, un, des, un, un tad viņš par to visu sāk runāt, ja. Mīļie, mums, mums vajag meklēt gaidīt un sastapt viņu. Mums vajag sagaidīt, ka viņš atbild. Un Dievs ir dzīvs. Ja Dievs ir dzīvs, tad viņš runā. Viņš runā, viņš, viņš nav mēms. Viņš ir tagad mūsu situācijā. Un mums vajag meklēt. Un lūk, kā tad tur ir par to atgriešanos? Par to atgriešanos ir tā. Mēs kā tauta esam pagānu tauta, ja? Interesanti, kā šajā tulkojumā atkal, eh, tur, tur atkal runa par to, kad jo pagāni ļoti vēlās visu to. Pagāni, ievērojiet, te nav runa viss, kā tās ir tikai citas tautas, te ir runa, viņš saka, jums, viņš saka šiem te ebrejiem, Kristus saviem pirmiem mācekļiem, viņš saka, uh, tie daudis, kas, kas, nav, kas nav vēl vai mani mācekļi, vai no Dieva piedzimuši, bet viņš saka, lūk, viņi ļoti cenšas pēc visa tā, Pēc ēdiena, pēc dzēriena, pēc drēbēm, pēc visu tā nepieciešamā. Nu labi, ziniet, kas vēl ir mūsu, mūsu, mūsu drēbes vai mūsu kurps, nu, automašīna, piemēram, vai kāds braukšanas līdzeklis. Mēs visi ļoti pēc tā cenamies. Bet tagad padomājiet, mīļie, kā būtu, ja mēs to, to enerģiju, kas mums ir, lai pēc tām lietām dzītos, ka mēs vērstu tā, kā Jēzus saka, dzenieties vairāk, jeb kā cits tulkojums saka, vispirms pēc Dieva valstības, pēc Tēva valstības un viņa taisnības, tad pārējās lietas tiks piemestas. Un nav tā, tā nav taisnība, ja pēc rakstiem mēs skatām, tā nav Dieva taisnība vai patiesība, ka nu, es, es, es taču nevaru, ja es tik daudz, ja tik daudz iešu uz draudz un darbošos un kalpošu Dievam, pa kur laika es darīšu to vai to un kā tad, kā tad es dzīvošu. Nē, tā nav. Te ir milzīga atšķirība ar to, ko man vajag. Mums kā cilvēkiem nekad nav diezgan. Miesai nekad nav diezgan. Mums vajag vēl un vēl un vēl. Jo mēs vairāk pelnīsim, jo mēs vairāk izdosim un nekad nepietiks. Nekad nebūs, nebūs teikt tā, nu pietiek. Jo tā, tāda ir cilvēka daba. Bet ja caur garu darīsiet galu miesas darbībai, tad dzīvosiet saka raksti, galatiešiem vēstulē, 5. nodaļā. Mīļie, mums ir cerība dzīvot, es teiktu tā, starp citu arī veselība vai mūsu finanses, ja? Eh, tas nav tā, ka mēs tagad uzreiz, mums būs pilas kabats ar naudu, mums būs visiem, arī visiem pensionāriem būs tāda veselība, kāda tā bija 18 gada vecumā. Nu, nē, bet Dievs mums dos pietiekošu veselību, lai mēs varam piepildīt savu dzīves laiku, ka, lai mēs varam kalpot viņam. Jo tad, kad mēs šo dzīvi beigsim, tad neprasīs ne par mūsu darba lietām, ne par izpēļām, ne mājām, ne ģimene. Ne. Tad noprasīs mums, jo Dievs tev, tev, tev, tev deva savu kā, kaut kādu dāvanu, kādu aicinājumu. Prasīs, ko tu esi darījis ar to, ko es tev esi devis. Labi, jau tas ir, tā ir Dieva dāvana, ka mēs kā cilvēki esam oriģināli. Iedomājieties, e, ka Dievs neštampā tā kā kādā formā visus vienādu, tā kā robotus, tā kā tādas plates kādas, ja? Nē, mēs esam e, tādi Dieva radījumi, ka, kad div, nav divu vienādu cilvēku. Mums, un, tad, un vēl kā tas ir, un tad, kad mēs ar saviem grēkiem noliekam tos un tiekam šķīstīti no Kristus asinīs no mūsu grēkiem, un mēs arī zinamas lietas, kas saistās ar mūsu, teiksim, pagāniskiem dieviem. Ja mēs to atsakamies un atstājam, un tad kaut kur arī sakam, sātan, tev nav vairs nekādas daļas gar mani. Nē, mans kungs ir Jēzus, es viņam piederu un kalpoju. Tev nav nekādas daļas. Jēzus vārdais atsakos, ja? Es salaužu šīs saites. Man nav nekādas daļas vairs gar tevi. Un tad notiek tā, kad, kad tu patiešām no sirds pievērsies tam kungam, un tu piedzīvo arī svētā gara kristību, tas tevi atraisa, lai tavs potenciāls, ko Dievs ir tevī ielicis, lai tas izpaustos. Redz, eh, es zinu, kad ir kādas atskanējušas kādas tādas ļoti spilgtas liecības par cilvēkiem, kurus Dievs ir uzrunājis un aicinājis kalpošanā. Bet ir kaut kas tāds šajās spilgtajās liecībās, kas var attiekties uz jeb, jeb, jebkuru Dieva bērnu. Kas tas ir? Tas, ko Dievs ir tev devis, nav nevienam citam tas, kas tev ir. Un, tad, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tas, ko tu vari izdarīt priekš Dieva, neviens cits to ne, ja tu to nedarīsi, tad tas būs neizdarīts. Tas, ko Dievs ir devis, sapcīt arī tiem mums, kas esam vecāki cilvēki, tas, ko Dievs mums ir devis, ja, neviens cits nav, nevar izdarīt. Mēs esam katrs aicināti savai paudzei un kaut kur gan pirms tās mūsējās, gan arī pēc tās. Tas ir mūsu iespēja, tā, tā, tā ir mūsu, tas ir mūsu lauks, tas ir mūsu iespēja iespaidot Dieva lietās uz labu. Un lūk, un tad, kad šī Dieva, kam, kad tur mēs dodam iespēju atraisīties tam potenciālam, tad ir tā, ka, eh, piemēram, ja Eh, es te domāju par to, kā tad būs mums draudzē, kad es nekalpošu vairs, eh, un kā tad, kā tad būs tālāk un tā. Un ziniet, es ar vienu meklēju, domāju, kur būtu tāds cilvēks kā es. Nu, kas tā saprot, kas tā dara, kas tādas lietas, kas ir savā ziņā kopīgas vai kā. Es atradu, es esmu cilvēks, kam ir daudz kas kopīgs, bet neviens nav tāds kā es. Es nesaku tā, ka es, es nu esmu un neviens cits nav. Nē. Un tad man ir viens, ziniet, par ko miers manā sirdī, par to, ka uh, E, kad Dievs dos cilvēku, kas turpinās kalpošanu, tad es jau būšu pie tā kunga, varbūt jau ātrāk. Ja? E, ja, vispār tas ir cits temats, ko es gribu <laughs> paskubināt katru vienu domāt arī jauniem un veciem. E, mums ir tur īstās mājas. Te mums tik ir, priekš, mums tik ir priekšspēle, gan slavēšanā, gan Dievu kalpošanā, gan tad, ka mēs baudām Dievu svaidījumu, ja? šo te dzīvību, te, te tikai priekšspēle. Un tas viss ir mazumiņš, ko mēs baudām. Viņam ir daudz, daudz vairāk. Un tur, nu, tur, tur tad būs pati pilnība. Lūk, uh, kalpot viņam ar to potenciālu, kas ir, atraisīt to, tas ir vienreizēji. Un tad ir tā, ka Dievs dos, kas turpinās to, ko, nu, piemēram, es esmu aicināts darīt, tad tas cilvēks būs Dieva bērns, svēta gara kristīts, pildīts, viņš būs, viņš būs jau atraisījis, ja vismaz atradis savu potenciālu kaut ko no tā. Un viņš sāks darīt, un ziniet, un viņš darīs savādāk nekā es. Bet viņš darīs to saistībā ar to Dieva potenciālu, kas ir viņā. Tātad, ja tu neesi ar Jēzu, tad tu esi pie tiem ļaudīm, kas tikai dzenās pēc tā, ko ēdīsim, ko dzersim, kā, kā mēs dzīvosim, kur, kur strādāsim vai tam, tam un tā tālāk un tā tālāk. Bet tad, tad kungs saka, meklējiet vispirms mūsu tēva valstību. Pārējo arī saņemsiet. Tā tad runa ir par prioritātēm. Vai viņš ir viens un viss? Tas vairs neno, ne, nenozīmē to, ka es vairs nemeklēšu ātrā palīdzību, ja man tā būs vajadzīga. Tas nenozīmē to, ka es nesaukšu policiju, ja, ja man būs palīdzība vajadzīga. Nē, bet viņš ir pirmais. Un mēs varam pārbaudīt, kā tad ir ar mums. Vai viņš ir patiešām Dievs? Kādā veidā pārbaudīt? Lūdzu, ieskaties savā sirdī un pārbaudi. Tad, kad tev kaut kas tā ļoti iesāpās, jeb tu saslimsti, jeb tu pat esi slimnīcā, ko tu dari? Kāda ir tava pirmā rīcība? Kur tavas pirmās domas? Un tev pirmās domas var būt, kur telefons? 112 vai, vai varbūt vēl kāds numurs. Ja? Ja tā, tā ir pirmā doma. Pats par sevi tā nav slikta, bet pārbaudi. Es būtu ļoti priecīgs, un tu būtu ļoti priecīgs, ja tu, tavu pirmā doma būtu, kungs, tu vērsies pie viņa. Tu jautā viņam. Un, sap citu, arī dažādās tādās situācijās, kaut vai sāpes vai kaut kas ir, kad tu jautā, kad tev no sirds laužās jautājums, kungs, kāpēc? Kad tu viņam jautā. Viņš taču zina. Es nezinu. Es esmu pārsteigts. Nevajadzētu tā būt. Tu jautā, kungs, kāpēc? Man nāk prātā kā cilvēks, kurš eh, tepat grobiņā, savā laikā Dievs deva mums tur eh, deviņus gadus kalpot. Tur bija kāds cilvēks, kuram nebija laba veselība, un kad es runāju šo, es teicu, nu kā tad ir? Tad, kad tev atkal tās lēkmes uznāk, eh, kas ir pirmais, ko tu domā un ko tu dari? Un tā viņš sacīja, eh, viņš sacīja, es reiz pie telefona un saucu ātro palīdzību, vai zvanu savam ārstam, lai dodam padomu, ko darīt. Un es sacīju, bet kā būtu, ja tu pamēģinātu, pamēģinātu nu, atturēties no telefona un vispirms runāt ar to kungu, jautāt viņam. Un man bija prieks dzirdēt, ka pēc kāda laika šī māsa viņa saka, jā, es tā pamēģināju. Man bija kārdinājums stiepties pēc tās telefona un zvanīt un, un jautāt. Bet viņa saka, un kad es piesaucu to kungu, norimās. It kā viss bija kārtībā. Kaut gan es tik un tā esmu vāja un nespēcīga. Lūk, mīļie, ir vērts pārbaudi sevi. Vēl kā tu var pārbaudīt sevi par, šo te, par šīm tam savām attiecībām ar to kungu. Eh, kādas ir tavas pirmās domas, kad tu pamodies no miega? Teiksim, nakts, nakts ir pagājusi, kaut kur jāmostās. Kādas tev tavas pirmās domas? Un es jums novēlu, kā Dievu bērniem iepazīt, ilgoties iepazīt to, ka tu, tu mosties un tavas vai nu domas ir pie tā kunga, vai skan kāda dziesma tam kungam. Pārbaudi, kas ir tavā sirdī. Un ja tu atradīsi kaut ko no šīm lietām, kāda tā ir laime – Tad tas nebūs tā, ka tev mācītājs atnāk un te uzteic, jo tu nu gan es labi, tu pirmā rindā sēdi, kad viss aicināja tuvāk, tu viena sēdi un labi. Tas viss var būt labi, jā. Bet ja tu saņem kādu, nu, ja drīkstāt, kādu uzslavu no tā kunga. Atmities vēl ir kāds vīrs, Dāniels tas ir. Un tad, kad viņš tur meklēja Dievu, lūdza arī par tautas grēkiem, nu, tai skaitā arī par saviem. Ja? Kad viņš lūdza Dievu, kad bija Bābelē. Ja? Jau 70 gadi bija pagājuši. Pravietis teica, ka 70 gadus būsiet tur, un es pēc tam vedīšu jūs atpakaļ. Viņš tagad runā ar Dievu un jautā, un nevar saprast, un nav atbildi, nav. Un tad ar kavēšanos atnāk Dieva eņģelis, un viņam kaut ko saka. Jūs zināt to uzslavu, kādu, kādu viņš kādus vārdus pateica? Dāniel, tu mīļais Dieva vīrs, Jā, tas, nebija, ta, tas nebija tā, kā mums, kā, mēs kāds saņemtu kaut ko, kādu kartiņu uz vārda dienā vai dzimšanas dienā. Bet tas bija no tā vēstneša, kas no tā kunga atnāk un pasaka. Iedomājies, pasaka tev tādus vārdus. Par šīm lietām varētu runāt vēl un vēl. Bet es domāju, tas galvenais būtu tas, kādos apstākļos mēs dzīvojam, kas mums atrāk, apkārt notiek un kuro, kur mēs arī esam ieraut iekšā. Tas nav pasaules gals. Dievam ir risinājums priekš tevis. Viņam ir, tev ir iespēja, bet meklē viņu, meklē viņu, viņa spēku, meklē sastapt viņu savā vajadzībā. Meklē un atrod, ka viņš uzrunā tevi, ka viņš atbild tev. Un varbūt es nobeigšu ar to sakot, e, kā, tad, kā Dievs uz mums atbild vai kā viņš runā. Ir tikai viens cilvēks Bībelē minēts, ar kuru Dievs runāja, kā tur vecā, kādā vecā tulkomā, bet teikt, no mutes uz muti sarunājās. Un tas bija Mozus. Par mums pārējiem ir rakstīts tā, kad vai nu kāds sapnis, vai kāda parādība, vai, vai mēs kaut ko tā, tādā veidā saņemam no tā kunga. Bet tas, ko mēs saņemam no to kunga, tas, tas nav tā, citiem vārdiem sakot, tas nav tā, kad tu prasi, um, nu, cik, cik kā man, ko man darīt, un tad es tev, es tev varētu tieši teikt, dari tā vai nedari tā, ja? Bet Dievs parasti runā tā, ka viņš saka, viņš parāda tev kādu līdzību. Kādu līdzību tev parāda. Un ko nozīmē tā līdzība? Tā nav doma, vai tas ir sapnis, vai kaut kādi vārdi, vai kaut kas. Tas nav domāts tā, ka tu sagaidi tagad svētdienu. Un atnāc priekš, un saka, ne, man jāsaka, man noteikti jāsaka, jo man bija vārds no tā kunga, un tu pastāsti šo līdzību. Un no tā pastāstītā klausītājiem ne silts, ne augsts, Domā, o, kas savādnieks, viņš te stāsta kaut ko tādu. Tas, ka Dievs tevi uzrunāja caur kādu līdzību, tas ir uzdevums tev, lai tu lūdz par to Dievu, lai tu iegūsti skaidrību. Tev vajag skaidrojumu par to. Tev vajag atbildi par to. Tu vari teikt, kungs, es pateicos, ka tu uz mani runā, bet ko tu gribi teikt? Ko lai es daru? Atklāj man, dod man saprast to, jo es gribu paklausīt tevi. Un kamēr tu nēsi šo skaidrojumu par šo savu ieguvis, nestāsti citiem. Eh, mana mamma bija tāda, kur, uz kura Dievs runāja caur sapņiem. Un dažkārt bija tā, ka viņa ļoti, nu, mani kā par vecāko dēlu, ļoti labi visas lietas zināja. Bet es jau biju Dieva bērns, es par to neuztraucos. Es domāju, ka tas ir labi. Un, eh, un tad ir tā, ka kad es ar tā sāku kaut ko redzēt, kādi sapņi ir, un tad sākums bija tāds. No rīta bēdi mūs mazi, no rīta mostamies, ēdam brokastis, un tad es arī pie brokastu galda kā joku pastāstu. Es redzēju tādu sapni. Nu tā, nu bet patiesībā es jau arī biju kā Dieva bērns. Nu kā bērns. Jā, tas pats par sevi nav nekas ļauns, ka tu stāsti. Tas pats par sevi nav nekas ļaunas. Bet rots tālāk. Kungs, ko tu gribi man teikt? Ko tu gribi, lai es daru? Ļau man saprast. Un ziniet, kas palīdz mums? Mums palīdz saprast, ieklausīties, ka tu sistemātiski lasi Dieva vārdu. Dieva vārdā tu redzi Dieva principus. Tur nav viss uzrakstīts, ko mēs gribētu, bet tur ir Dieva principi. Kas vēl var palīdzēt tev izprast? Tev var palīdzēt dažkārt ir tā, ka viņš neatbild uz šo tavu mīklu, ko viņš tev uzdevis. Bet viņam ir bijis cits nodoms. Viņam ir nodoms ir bijis, lai tevi stiprinātu tev priekšā stāvošās grūtībās. Un tad, kad tu ar tām grūtībām sastopies un izei tām cauri, tad tu atminies, o, oh, paga, Bet Dievs uz, uz, nu, iepriekš kaut ko uz mani runāja, tā tad šīm grūtībām, kurām es gāju cauri, Dievs jau, tēvs jau zināja, kas notiksies. Tātad viņš bija ar mani. Ne tā, kad nu, viņš nedzird, vai viņš man neatbild. Un zinat to stāstu, varbūt tas, lai paliek beidzamais. Stāstu par, ir kāda tāda glēznas reprodukcija, eh, kur eh, ir kādas pēdas jūrmalā smiltīs atstātas. Un tur ir blakām divas pēdas, vienas un otras. Un tad pēc kāda laika tās vienas pēdas nav redzamas, ir tikai tās vienas no tām, jā, tās otras nav redzamas. Un tad tas cilvēks, kuram, eh, kuram nu, bija šis pārdzīvojums, viņš saka, Dievs, tu visu laiku biji ar mani, te ir manas pēdas un tu biji ar mani, visu laiku. Bet tad, kad man bija visgrūtāk, tad tevis vairs nav. Tur ir tikai manas pēdas. Un ziniet, ko tas kungs atbildēja? Mīļais, tad, kad tev bija visgrūtāk, es tevi nesu. Mūsu tēvs ir ļoti labs. Viņš mūs mīl, viņš mūs veido. Viņš grib darīt mūs derīgus, lai mēs kalpojam viņam, lai mēs par svētību dzīvojam, lai mēs arī piedzīvojam, burtiski piedzīvojam, ka Mums ir pietiekoši iztikai un pāri paliek labiem darbiem. Tas nenozīmē, ka visi būsim sludinātāji un nestrādāsim laicīgu darbu. Nē, Dievs mūs var pietiekoši svētīt, ka mums ir darbs, ka mēs pelnam, ka mēs iztiekam un varam vēl kalpot un dot viņam arī. Paldies, ka jūs man klausījāties. Es tā beigšu, jo, jo ja es garāk runāšu, jūs citreiz man neaicināsiet. Mīļie, lūksim Dievu. Labi? Dievs Jēzus vārdā mēs nākam tavā priekšā tādi, kādi esam, kā tu mūs esi radījis, pie sevis vilcis, lūdzamies Dievs, lai tavs vārds ir pagodināts un lai viss tas, kas ir tavā vārdā, priekš manis, priekš mums katra viena Dievs, lai tas notiek un piepildās. Kungs, mēs atveram tev savas sirdis un lūdzos, lai mūsu sirdis ir šķīstītas un atraisītas, lai tur ir vieta tevim un nāc svētais gars. Nāc svētais gars piepildi mūs, atklāja mums to bagātību, to potenciālu, ko tu katram no mums esi devis Dievs, un ka mēs nododam Tev savas sirdis, savas dzīves. Jēzus vārdā lūdzos, sveitī šo draudzi ar šiem bērniem, šo sveidienas skolu un šos bērnus, sveitī Dievs, lai jau no mazām dienām katrs no viņiem pieaug, kungs, un piedzīvo kādu kaut kur to brīdi, kad viņi arī paši izvēlēsies Tev kalpot, Tev savas sirdis atdot. Dievs, mēs godinam Tevi, mēs slavējam Tevi, pateicamies, pielūdzam Jēzus vārdā. Āmen.